Aicyops Aicypatis onesato to yuton autoe to chroma eina in docon ameleia tuo proteron echontos kai para labon oikade pantamen autoe prosegeta rumata paside lutrois e peirato kasairein kai to men chronmen metaballein uk eche nosei de to ponein pares que uasen. Ho de loi hoti menusin hai fuseis, hos pro elthon ten archeen.